Auscultu cae ripetu. Porzio octec sep. Ni povus elgliti sur glata glazio. Protio necessas disciuti stonetoin. Sur grundo frostezza, post pluvo malvarma, ocasas multege das trat accidentoi post pluvo ce frosto ec estis problemoi. Normala trafico protio ne eblis. Malfruis la trainoi cae ancau la bussoi. Ni devis attendi por ilin atingi. La neggio heligas la vintran peisagion dum suno cascigas mal antau la nuboi. Ni povas serene promeni en neggio, cae gioie enspiri la frescian aeron. La neggio sur strato tre ofte cacigas. Dum nocte la cacio farigas glazia bicicloi protio ne estas uzeblai. Char estas tre granda dangero glitfali. En Sudamerico nun regas somero. En Patagonio ec estas varmege. La subcontinento suferas en tutte. La temperaturoi altigias tut monde. Si volis raconti pri am aventuro, cun iuna hispano passintan someron. Sed en la salono neniu auscultis, char ciui rigardis al granda ecrano la mon collectado ne esti successa. En corbo trovigis nur quelcae moneroi. Ni prenos la monon de nia sparconto por pagi la costoin de tiu evento. Ocasis eraro en mia excurso. Mi prenis hierau la trainon al Passau, anstatau rapide veturi al Salzburg. Mi tiel maltrafis la belan veteron. Si planas voyagion al sud Italio, do flugi al Bari per aviadilo. De tie si faros diversain excursoin, exemple al Lecce, plisude Olbari. Vetero, en lasta semaino de maio, verscaine iam estos suffice agrabla, kai povus ocasi che temperaturoi iam taugos por plongi, tagmese en maro. Si volas visiti cultur heredajoin. La lando posedas tre multain ricciajoin. Do indas esplori la belain villagioin. Vespere si giuos culturain eventoin post aerumado li fermis fenestroin. La heit installaggio tre bone funcciis. Li tiam sidigis por scribi messagion, cae poste li mangis ovagion con cinco. Li estis contenta dum tiu vespero char li iam plenumis la tutan laborum. La tascoe hodiau ne estis facilai, sed li treclopodis cae fine successis. Li mixis la farboen en granda mixpoto. Por farbi la domon necessis tre multe li pagis por tio suffice da mono. La fina resulto tre placis al ciui. La endoscopio en malsanuleio malcasis defectoin sur sciai organoi. Nun devos ocasi du operazioi. Nur estos trancetoi por meti tubetoin. Kelnero ricevis tre bonan trincmonon. Li dankis gentile. La gastoi foriris. La tablo nun estis de nove libera. Sed estis mal frue. Neniu plu venis.